حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله što se prije pojave ljudi koji će pomirivati te ljude i te frakcije, u tom ćemo prije uspjeti jako Bogda. Jer poslanik, ali i sa nam je rekao, imamo osjećaj da nemamo ni ljubav među sobom braću. Imamo osjećaj, braću, da jedni druge gledamo mrko. Imamo osjećaj da nam se teško nekada nasmijati bratu kada nam dođe brat iz drugoga džemata, kada nam dođe brat kojeg mi ne poznajemo, kada nam dođe brat, eto možda malo kraća mu brada, nije zavratio pantalone i tako dalje. Imam osjećaj da, da teško nam se nasmijati tom bratu, a hoćemo da bude isti kao mi. A poslanik Alisa Salam kaže La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Niko od vas ispravno neće vjerovati dok god svome bratu ne bude želio ono što sam sebi želi. Ako sebi želiš uputu i sebi želiš 100% sredjenje sunneta, nasmij se, privuci ga privuci ga u svoj džemat. Pa kasnije možda budi osor i grub prema njemu, mada nitad nemaš pravo da budeš. Naše smije, ono što je kod nas, braće, jako prisutno. Ovo večeras ako voda nisam primijetio među vama, jako sam zadovoljan ovim primom kod vas. Ljutim, imate braće kojima je, kažem, teže se nasmijat nego li stotinu marajka iz džepa izvate. Teško mu se nasmijat, a i ti sam je sadaka jeli, nasmija se svome bratu je sadaka, kao da se udijelio sadaku. Smrkne se nešto, on zna nekoliko hadisa i on je sav pun sebe. Podijelite hadise sa bratom koji ne zna, nasmij mu se i dadni mu pristup sebi i onda se čudimo mi braćom. Čudimo se što nam nema uspjeha u našoj davi. Kako će biti uspjeha? Kako će biti uspjeha u takvoj davi ako ti plašiš svojom facom narod? Ako ti stalo smrknut, Narod bježi od tebe, plašite se i stvarno će misliti da si terorista onaj samo koji jesu da čepaš prve bombe, baciš i na narod. Kad se smiješ, kad si u kontaktu s narodom, drugačije te narod to poima. Moramo pokazati ljubav tom narodu za kojeg mi sad smatramo da je u velikim bidatima, za kojeg mi smatramo da je u velikim jelim, novotarijama i ne slijedi poslanika onako kako bi ga trebalo da slijedi. Moramo pokazati mi prvi ljubav. Ako mi pokažemo ljubav, dobit ćemo za uzrat ljubav. Ako mi ne pokažemo, ne očekujemo od njih. Len tedhulu džennete hatta tu'minu. Poslani kada je sad sallam kada nećete ući u džennu dok god ne budete vjerovali. Prvo što treba, treba vjera. Volen tu'minu hatta tehabu. Ali nećete ni ispravno ni vjerovati dokle god se ne budete međusobno voljeli. Dokle god se ne budete voljeli, pa pazite braću, dokle god ne bude ljubav ona u ime bratstva, ljubav u ime islama, u ime vjeri, ne ljubav u ime interesa i u ime pripadnosti jednom menheđu, nego ljubav u ime menheđa uzvišnog Allaha Đelešanuhu. Taj menheđ nema imena drugi osim la ilaha illa Allah. To je jedan jedini menheđ. Poslanik kada se sam kare, hoćete li da vas uputim na nešto što kada budete ga radili, ako ga budete činili za volje šten drugi i onda je rekao efšu selame bejnekom jel? širite selame među sobom širite selam širi selam i onome tamo imamo koji je protirao brata samo zato što je došao mu s bradom i rekao neću da klanjam džume dok kako ti ne izađeš ti njemu opet kaži i da hata bahumun džahil ono kao selama a kad se tako džahili obrati njemu kaže selam Na, ali mu se nasmiji to će mu biti teže nego da si ga udario šamarom nasmijemo se i tada i strpi se na tome i izađi slobodno. Nije to problem. Ali s našim narodom uvijek osmijeh i selam. Jer će doći vrijeme naše. Doći vrijeme kada ćemo mi moć sunnet propovijedati koliko god hoćemo. Jer taj narod pomalo odlazi, taj stari. Taj koji kaže e, mi smo na vjeri naših očeva kao što su govorili oni prije. Jel? A njihovi očevi su bili na ovoj vjeri na kojoj smo mi sada i koji tražimo. Međutim, oni ne znaju šta je bila vjera njihovih očeva i pradjedova. Ali tu smo mi, dolazi naše vrijeme. Evo djeca, vi se falite, već nas imate 50, 50 djeci, alhamdulillah. Da je Allah rešanu sve učvrsti i ostavi u objere. Da ne dozvoli da zalutaju ako Bog da. Znači, dolazi njihovo vrijeme. Mi smo ti možda začetnici jednog novog poimanja, jednog novog starog poimanja vjere, a tu su naše djeca koja će nas slijediti. Malo se strpimo dok ova generacija koja prije nas otiđe, ali strpimo se uz osmije. Smijimo im se, braće. Po, napravimo takav osmije da u nama vide samo ljubav. Ljubav koja nam je naređena kulin kuntum tuhibbun Allah fattabiuni i poslanik nam kaže ako vjerujete u Allaha slijedite mene. Ali čime će slijediti onda govori o ljubavi. Jedan također uzročnik koji dovodi do ljubavi jeste pokloni. Jesu hedije. Da se ne prodaje sve i svašta vraća. smo od naše vjere mi zamjeramo njima tamo jel da što oni onaj one e, trguju Kur'anom, što trguju e, svačim eto drugim, a u isto vrijeme i mi to radimo, braćo. Priznam se, evo kaseta tamo, po cijeni to i to. Brata, ako hoćeš pridobiti, nije ona zabranja trgovina. Trgovina sigurno nije zabranja. Ali ako hoćeš ga pridobiti i ako hoćeš pravu davu, tiđarete lente bur, uspješnu tiđaru, uspješnu trgovinu, onda ćeš pokloniti tu gazetu ili kupit ćeš deset kaseta, ali ćeš i drugima pokloniti ako Bog da. Kada govorimo o toj ljubavi, braćo, onda moramo napomenuti jednu stvar koja je kod nas, nažalost, malo prisutna. Malo prisutna i kod običnog naroda i kod nas koji sebe zovemo upućenima, a to je plač. To je plač i strah od uzvišenog rabba, od uzvišenog gospodara, Allaha Đelešanu braćo, Kur'an stoje, ni nikada bilo više nego danas. Ibadeta ima, namaza ima, ni nas možda na travi nikada više bilo nego li što ovih godina ima. I stvarno, svaki dan se više i više ljudi u vjeri, alhamdulillah, da Allah Žešanu nas podrži i učvrsti u našoj vjeri. Međutim, braćo, veoma malo se plaće. Veoma malo se pokazuje prava bogobojaznost i pravi strah od uzvišnjog Allaha Žešanu. Da ima njega, drugačije bi naši postupci svi bili. Drugačije bi se mi ponašali. Drugačije bi naša srca bila. Okrenimo svi, svi se sami sebi okrenimo, pa vidimo jesu i naša srca postala kasije, kao što se kare, thumma kasat kulubuhum im badi darik. Kaj zatim su njihova srca postala kare tvrda ko kamen. Zatim su njihova srca postala tvrda ko kamen, ali je ovdje rekao Allah Rešanuhu, da neko kamenje, neko kamenje, kaže, od njega imaš koristi, dok od tvrduga srca nemaš nikakve koristi. Naravno, tvrdo srce je već krajnji jedan vid e, gubljenja, poštovanja i plaća prema uzvišenom Allahu Žešanu i mi nismo ti. Ja govorim o onom vidu hašjeta koje bi u nama probudilo plać ne samo kada slušamo kasetu neku, ne samo kada slušamo predavanje, ne samo kada slušamo neku recitaciju ili ilahiju, nego plać prilikom učenja Kur'ana uzvišenoga. Da li plaćemo i koliko plaćemo kada se Kur'an uči? Ima li nas koji možda pravimo se da plaćemo kada Kur'an uči? Ima li makar takvi koji se prave i to nam je rečeno poslanik, ali sam se vam je rekao, ako ne možete plakati, pravite se da plaćate plaće i to je dozvoljeno. Jer će pravljenje plakanja možda izazvati pravo plakanja ako Bog da. Vi ste čuli za hadis poslanika ali sad s nam koji kaže Junzeul hašjetu hatta la tera hašjen kad je presudnji dan će stramo poštovanje iz ljudi izlaziti tako da nećeš sresti čovjeka bogobojaznog i punog straha od uzvišenog vladašanu. Mr. Ebu Bekrim bi ređulim jakrao Kur'ane vohu jebki. Kaže, Ebu Bekr je prošao pored čovjeka koji uči Kur'an i plače. Uči Kur'an i plače. Abu Bekr, u svoje vrijeme. I on kaže ashabina, ashabima svojim, kaže, hakeda kunna hatta kaset kulubuna. Vako smo, kaže, i mi bili u vrijeme poslanika, ali sa sram, dok nisu naša srca otvrdla. I mi smo, kaže, plakali. Pogledajmo sa sebe kako učimo prvo Kur'an, koliko ga učimo i koliko plaćemo kada učimo taj Kur'an. A da ne govorim koliko razmišljamo o Kur'anu koji mi svakodnevno učimo. Jer i mi smo ovakvi bili. Ebu Bekr, čije imam pretegao imam čitavog umeta. On kaže, hake da kunna, hata kaset klubuna, i mi smo ovakvi isti bili dok naša srca nisu otvrdla. A jedan alim iz Horasana kaže, učio sam Kur'an čitavu noj do sabaha. I nije mi, kare, srce zaplakalo, nije me to dirnulo, jednostavno učio sam, ko što uči i hođa za hatmu. Proučio je Kur'an, došao saba, normalno, izašao kao što sam i ušao. Međutim, vraćajući se kući, vraćajući se kući, najđen kraj komšine kuće, kad njegovo dijete citira neke stihove. Citira neko pjesništvo, znate, no, arapsko pjesništvo je puno duhovnosti, arapsko pjesništvo je e, puno pouka i ima jako lijepi stvari i kada je to djelova na mene, djelovaš je na mene i ja zaplaka. Od Kur'ana nisam zaplako, a Kur'an Božja riječ, Kur'an Božja riječ i uzvišnji Allah Žešanu kaže innama almu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat kulubuhum vjernici su pravi oni koji kada se Allah spomene uođilet klubom srce im zadrte. Spominjao ga više, Allah, Allah, Allah, ne, ne drti nam srce. Kod sufija možda drti, ili se možda pravi ne drti. Jo. Ljutim, u njih se pretvorilo to u folklor. Nije to onaj, nije to ono drtanje o kojem uzvišenje Allah Rešanu ovdje govori. Innama al mu'minuna alladine ida dukir Allah uođilet klubom. Na samo spominjanje Allah Rešanu srce ti odmah zadrti. A ne da se tamo trebaš čitav noj zagrijavati i hukćati da bi ti srce zadrtalo. Zadrtat će od povišnog pritiska, ali ne od straha prema uzvišenom Allah Rešanu. وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمَا آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا A kada im se uče ajeti, kada se citira Kur'an, nije to kao kada se citira Meša Selimović. Nije to kao se citira Neđad Latić i Bršimović i ostali Neđadi i Neđadčići. Nego to su riječi uzvišenog Rabba. وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمَا آيَاتُهُ Kada se citiraju njegovi ajeti, povećava im se iman, automatski iman je stvar koja varira, jel ne? Sad je niskog skroz stupnja, a sad je jako visoko, pa si spreman da ideš odma da se zabiješ tamo jedan od tornjeva, jel? Naravno, mi to ne radimo. Ali smo spremni da uništimo ako voda kufr. Spremni smo da se borimo protiv kufra. To su oni stupnjevi imana, a kak se povećavaju? Povećavaju se učenjem i izučavanjem knjige Allahšanu. I šta kaže taj Alim kaže? I na mene dijelo vaše stihovi, kao što na nas djeluje, jeli, kada tamo CD, 3 hafiza pjevaju one ilahije nam, kada uče se kaside, kada se citiraju neki stihovi, to djeluje na nas. To djeluje, zašto djeluje? Zato što strast budi šetan, pogotovo one strastvene pjesme šetan je budi i šetan ti tal postakne tvoje srce. Dirne malo, kucne u srce i ono djeluje. Ti misliš, aman, je li ja se rasplaka zato što je puno mi srce imana? Ili ona nana što zaplaka tamo kad se uči Hazreti Fatima? Zaplakala Hazreti Fatima pa zaplaće na naša nana, na Mevludu. Je li to zbog imana ili je to zbog toga što neka tamo je šetanska spletka u pitanju? Znači moramo razlučiti jednu stvar od drugi. Razlika je kada je zbog imana srce zarati, a razlika kada zbog pjesništva. Prvi znak, prvi znak da s tobom nešto nije u redu i s tvojim imanom nije u redu. Kada učeći Kur'an ne drhti ti srce, a kada se uči Ilahija, srce ti drhti i nagunite na razmišljanje. I on kaže, djelovaše ti stihovi na mene, a ne djelovaše i Kur'an. I onda kao istinu su rekli oni koji su rekli za mene da sam ja zindik, da sam ja odmetnik od vjeri, da sam ja kafir. Kad istinu su rekli, alim iz Horasana. Alim iz Horasana i poznate alim. Međutim, kad istinu su rekli, on, on sebi sada toliko se uplašio od toga što je stih djelovao, a nije djelovao Kur'an, kaže, istinu su rekli oni koji su rekli sam ja odmetnik od vjeri. Neko je za njega govorio zbog nekih njegovih ideja. Naravno, on nije ako Bog da izašao iz vjeri, nije kafir. I čovjek priznaje o čemu se radi. Priznaje da je problem bio u njemu, a ne problem nije u onima koji ga optužuju. I pogledajmo sad, vratimo se našem, našemu Kur'anu, braću. Vratimo se našemu Kur'anu koji u jednom hadisu poslanik Ali Sad sam kaže Al-Kur'anu hudžetun leke, evo alejke. Kur'an neka je dokaz za tebe ili protiv tebe. Trećega nema. Kur'an knjiga milostivoga. Fi ajatum bejinat. Jasni ajet. A ima oni koji su mu tešabihat. Oni nejasni ajeti za, u, u koji ne treba ni da ulazimo. Niti da pokušamo tumačiti ko što neki pokušavaju pa nam izvršnju Allahovo značenje. Juharifun ili kelimam uvadehi. Kad izvrću značenje, isto kao što sto jevreje radili. Mi ne trebamo tamo zalasti. Držimo se oni jasni ajeta, bit će dovoljno. Jer je Kur'an dokaz za tebe. Šta znači za tebe? Ako ga budeš učio. Ako ga budeš redovno učio. Ako ga budeš po njemu se vlado i po njemu postupo, bit će dokaz za tebe. I svjedoći na sudnjem danu i bit će ti on zagovarač kod uđeš na Allahšanu. Bit će ti šafija na sudnjem danu. I zato mi do, molimo u dovi Allahšanu, Jarabi, Jarabi, Allahume jalil qurana šafi ali učini Kur'an da bude za, da se zauzme za mene na sudnjem danu. Al ko te moli? Onaj koji bdi nad Kur'anom. Onaj koji se gleda kroz Kur'an. mu je Kur'an jedino mjerlo, jedina prizma kroz koji posmatra sve što se dešava u svijetu. Zato smo citirali na ajet na početku i gledam vela je zalune i kati lunakum. I ne predstavljam će se boriti. Znači gledaj, nemoj da se čudi što nam se dešava u Afganistanu. Ne možeš čudiš ovo što se dešava u Bosni, da sestra koja ulazi u tramvaj biva istirana iz tramvaja ili ispljuvana. Da sestra koja prolazi kroz, e, pored džamije, one Alipašine u Sarajevu, biva joj marama strgnuta. Nemoj se čuditi, jer keafir može biti meho kao što može biti George. Keafir može biti i zlatko kao što može i matko. Mada zlatko i matko to je slično. Tome se ne možemo čuditi, ali je pouku, pouku ili Kur'an je hudžetun leke, Kur'an je dokaz za tebe, tebi, znači kome se obraća Kur'an? Tebi, tebi pojedinačno, tebi brate, svakom pojedinačno, dokaz za tebe ili protiv tebe. Šta si ti sada tu? Allah šalun će na sudnjem danu, neće umet po umet ispitivati, jeli? Da će umet kao zajednica odgovarat, neko svaki član toga umeta pojedinačno. Da svakom članu je Kur'an dokaz za njega ili protiv njega. Kar ili protiv tebe, ili ga nisi učio, nisi se potrudio da ga naučiš prvo harfove. Svaki musliman je dužan i nema, nema izuzetka. Nisu samo hođe duže da nauče Kur'an, niti hafizi, da, da znaju čitati Kur'an. Ili ga na pamet učiti. Duži su svi muslimani. Svi smo zaduženi ikra bismi rabbi kelledi halek. U ovo ikre uči u ime uzvišnog Allaha Đeršanu spada sve. Sve nauke, i Kur'an prije svih nauka, jer je Kur'an izvor svih naukama. Ali samo učiti Kur'an, učiti, čitati onako njegove harfe, to jeste i badet, jedan vid i badeta. Međutim, kitabu nenzernahu i neke mu barekun, li je dobar vajati. Kur'an nije obična knjiga, knjiga koju samo pročitaš i gotovo onako, nego li je dobar vajati da se razmišlja o njegovim ajetima. Znači, nema fajde samo onako čitati i prolaziti sa ajeta na ajeta nego Kur'an se mora dobro razmišljati o svakome ajetu. Zašto je Allah Žešanu ovdje spomenuo prijedlog, a tamo ga izostavio, a ajetu istoj stvari govori. Zašto je Allah Žešanu ovdje spomenuo ovaj ajet, a nije ga spomenuo tamo i umetno ga nekako uzviše Allah Žešanu. Sve to ima svoje zašto. Dok se mi bez znanja, braćo, bavimo mnogim stvarima koje nam, od kojih nećemo imati korist, od kojih ćemo možda imati štetu na sudnjem danu, štetu na sudnjem danu, Kur'an će biti dokaz možda protiv nas, a mogu je biti za nas. Dok gubimo vrijeme na to i pričamo kako onaj govori i kako je fetvu izdao i šta je uradio, pa nije treba ovako i dok skupove napravimo radi toga da bismo se na skupovima samo vidjeli ili da bismo drugi ogovarali, neko da prodobimo svoje znač, učenje i znanja o Kur'anu. Kada to budemo uradili, onda će Kur'an taj biti huđatun lek. Jer pazite nešto, to vam je isto kao meleki kiram i kjatibin. Meleki kiram i kjatibin su stalno uz nas i bilježe sve živo. I oni su na sudnjem danu glavni i prvi svjedoci za nas. Prvi i glavni svjedoci sutra su meleki na sudnjem danu za nas i protiv nas. To su kiram i kjatibin koji bilježe djela. A Kur'an koji nam stoji po stalažama, to je drugi svjedok. Znate da jedan od svjedoka će biti Kur'an pored meleka, pored poslanika, pored ljudskih organa, jel tako, ljudskih organa, kada će Allah šalom da, da oni progovore, meleki su, meleki su, odnosno, Kur'an je drugi dokaz ili svjedok protiv nas. Svakako završavam, pa nema potrebe, mislio sam da ostaje malo vremena, koliko hoćete da malo porazgovaram neko pitanje do same teravije. Draga braćo, zamolio bih vas sve, da je ovo što smo čuli večeras ako voda, a i to što vi razmišljate, vi znate mnogi ove stvari, svakako, dajmo, usmirimo svoje razmišljanja i svoja e, dijela i svoje priče u to kako se vratiti prije svega svoj vjer, kako probuditi ljubav među nama, kako se vratiti Kur'anu, pazite, Allah šanu je kadir, kadir je moćan da nas zaštiti i u je ovakvoj situaciji, moćan je da se zaštiti, da nas zaštiti. Ali kada onog momenta kada mi budemo ispravni vjernici, ne samo deklarativno, kada budemo to svim svojim bićem i praktikom vjernici uzvišnog Allahišanu. I on nas može zaštititi. Ono što brat jedan od Arapa spominje danas, pa činite li kada je vi dove, naš zove muslimane, tamo on postavlja pitanje i nama u Bosni i ovdje Arapma i kaže što se više na, tera, na teravi ne čine dove protiv Amerike, protiv šetana, je li bio to u liku Amerike ili drugih ovih zemalja, što se malo više oni kunu dove ne praktikuju, a malo manje, a malo manje ako treba i da se priča. Jer dova u namazu, kunu dova koju je sam Ebu Hanife, koji je sam Ebu Hanife u toku ovih ovakvih musibeta, u toku velikih kušnji po muslimane, Ebu Hanife je preporučivo da se na svaku namazu, u četiri rekatni, na trećem rekatu, a u dvoj rekatni, na drugom rekatu se uči kunu dova. I da se u toj kunu dovi moli uzvišnjoga vlada Šanomu da se smirje muslimanima, da zaštiti muslimane, a da uništi kafire i oni koji podržavaju kafire. Vratimo se Allahu i vratimo se dovi. A prestanimo malo s pričama i radimo prema ovom hadisu najbolji je ko? Najbolji oni koji pomiruje sada ljude. Naravno ne poziva se u pomirenje svega i svačega. Poziva se u pomirenje ljudi koji su ispravne vjere. Ljudi koji rade, koji vole Allaha i njegova poslanika i koji ga slijede u svemu. Molim Allah Žešanu da nas uputi i nas i da pomogne da pomogne muslimanu Afganistanu i na svim drugim mjestima a da uništi sve kafire i one koji pomažu. Da vas Allah rešano nagradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون العين أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي في قلبي من رشادي اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار